беларуская брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у 23 сакавіка мне давялося высадзіцца з віленскага боінгу ў бясконцыя калідоры лёндонскага аэрапорту гітроў і паспрабаваць адчуць самога сябе персонажам чытаных у далёкім дзяцінстве кніг даўно хоць і завочна знаёмы горад абяцаў заваражыць Праўда, што толку ад эйфарыі, калі ты адзін у чужой краіне, а тваё веданне мовы абмяжоўваецца не заўсёды зразумелымі фразамі з рэпертуару папулярных рок-гуртоў. Паралельна я прывез у сабе яшчэ некалькі іпастасяў разбуральніка ўласных стэрэатыпаў і на ўсялякі выпадак турыста зрэшты апошні так і не развіўся ва мне бо ўсе прыкметнасці якімі толькі можна ўразіцца ў свеце я ўжо даўно сабе ўявіў і наколькі мог уразіўся а некалькі папярэдніх вандровак у будапешт або прагу пераканалі што таго ўяўнага ўражання бывае дастаткова каб не ўзнікала патрэбы ўражвацца зноў забегаючы наперад скажу што знакамітыя біг бэн пры парламенце і букінгемскі палац не разбурылі майго досведу такім чынам у атворы сённяшняе вострае брамы ангельская сталіца лёнтон. вачавіткі падчас вандровак у сталіцы свету у мяне не так і шмат. Гэта першае наведванне варшавы фактычна першы выезд за мяжу. Гэта вугорскі парламент, пасля якога ўжывую ўражвацца архітэктурай мне ўжо здаецца немагчымым. Нарэшце гэта дунай у будапэшце хто з дзяцінства не чуў ад бабулі даўніх беларускіх песень пра дунай і хто не спяваў гэтых песень сам той ніколі не зразумее што ў ім зварухнулася штосьці спакон вечнае пры выглядзе гэтай культавай беларускай ракі у параўнанні з дунаем тэмза рака будзённая і нецікавая зрэшты і сам лёндан гэта вялікі быт турыст, які памёр ва мне ўжо на ўваходзе ў тутэйшую падземку андеграунд, так болей ні разу і не падаваў прыкметаў жыцця. Зрэшты і разбуральнік уласных стэрэатыпаў за ўвесь тыдзень знаходжання так нічога і не разбурыў. Я нават склаў для сябе такую формулу. У Лёндане нічога не ўразіла, але нічога і не расчаравала магчыма гэта найлепшая характарыстыка для горада які адзін мой сябра называе ідэальным горадам для жыцця чынам я праязджаў свой бясконцы андэграундавы шлях пад дзесяцімільённай сталіцай свету і амаль фізычна ператвараўся ў іншага чалавека зусім не таго чые іпастасі прыхапіў з сабою сярод грыбатых неграў цёмнаскурых індусаў касавокіх карэйцаў і самых неверагодных мяшанцаў паміж якіх традыцыйны ангелец або проста белы складае яўную меншыню я без асаблівай ахвоты намацваў ролю таго хто раскажа гэта значыць чалавека якому трэба будзе нешта распавядаць пасля вяртання да хаты а паколькі цікавяць мяне найперш патаемныя пачуцці то мне належала хутчэй ствараць стэрэатыпы а не разбураць іх выйшаўшы з падземкі ў лёндонскім раёне фіншлі дзе няма дому вышэйшага за тры паверхі я адразу знайшоў на станцыйнай схеме беларускі дамок марыан хаус дарога была недалёкай пачыналася шарая гадзіна а разам з ёю дожджык вакол усё квітнела цэлае мора самай неверагоднай расліннасці у марыян хаосе нікога не было і я пакінуўшы рэчы адправіўся шукаць свае параўнанні. пісьменнікі з майго дзяцінства або нават родны мазыр таксама з дзяцінства калі там яшчэ былі доўгія вулкі невялікіх дамкоў дамкі ўтваралі надзвычай цёплыя краявіды на высокіх узгорках па беразе прыпяці пасля іх знеслі разам з узгоркамі памятаю у апраўданні зносу кіраўнік мясцовага аддзялення таварыства аховы помнікаў бсср у сярэдзіне восьмидесятых назваў гэтыя дамкі жыдоўскімі клапоўнікамі у лёндане дарэчы таксама зносяць але зносяць банальныя дзевяціпавярховікі з лоджыямі і гастраномам на першым паверсе тое што па беларускіх мерках увасабляе сучасны горад і што ў нас прыйшло на змену мазырскім клапоўнікам цяпер у мазыры няма мясціна ў майго дзяцінства як амаль няма іх і ў менску затое разпораз я знаходжу іх то ў празе то вось цяпер у лёнтане па прыездзе у мяне абавязкова спытаюць што такое лёнтан і таму я прыдумляю яшчэ адну формулу у кожнага з нас у розных гарадах ёсць нейкія свае блізкія мясціны дык вось лёндон увесь складаецца менавіта з такіх мясцінаў а яшчэ каб уявіць лёндон можна ўзяць улюбёную старую вільню памножыць яе ў пятьдесят разоў скласці гэта ўсё ў адно і атрымаецца сталіца свету якую цалкам можна назваць лёндонам у ангельскай сталіцы не адшукваецца цэнтр на оксфорд стрит я спытаўся у свайго правадніка ігарка ці гэта іхны ленінскі праспект ён пачухаў патыліцу і сказаў ну увогуле не зусім але калі хочаш так лічыць чыста прагматычна я магу патлумачыць гэтую утульнасць старасцю цэглы дрэва металу гэта ў дарослассці мы кажам што напрыклад кватэра несучасная А ў дзяцінстве для нас гэта бабуліна кватэра, у якой адбыліся ўсе нашыя на ўсё жыццё дарагія адкрыцці. Сапраўды, як файна вяртацца з працы ў кватэру, дзе ты некалі слухаў бабуліну казку. Хто ў нас можа пахваліцца такім адчуваннем, хіба адзінкі. У Лондоне гэтым адчуваннем прасякнуты ўвесь горад нікому не прыйдзе ў галаву змяніць выслезганыя за сто гадоў драўляныя парэнчы ў старым пабе на новыя металічныя ці пластикавыя калі заменяць дык так что ніхто не заўважыць розніцы часам мне думалася что гэта чыста беларускія адчуванні наша гісторыя двадцатого стагоддзя ператварае нас у закладнікаў чужых краінаў і гарадоў якія для нас вельмі хутка робяцца роднымі тады як свае гарады за жыццё аднаго пакалення страчваюць усе прыкметы ягонага дзяцінства музыцы пануе гэтая самая старасць і несучаснасць тут музейная належна захаваная беларушчына не мадэрнізуецца а проста застаецца у адрозненне ад беларусі дзе ўсё беларускае нібыта кожнага разу ствараецца нанова тут ніколі не падумаеш пра тое ці добры ў нас герб сцяг або нацыянальны гімн або ўрэшце ці добрае імя ў нашай краіне пра што ў беларусі дэбатуюць сёння патрыёты тут у Лондоне разумееш яшчэ адзін сэнс недатыкальнасці і каштоўнасці старога. Яно належало іншаму пакаленню. Гэты бнераўскі пашпарт належаў янку чарапуку, а гэтая гулагаўская кашуля Ларысе генніюш. Гэтыя сярэднявечныя мапы на сценах арыгіналы. У выніку простыя рэчы выглядаюць як святыні А можа гэта таму, што захоўвае іх святар і тутэйшы гаспадар айцец Александр Нацан ці таму, што ўсё дзеецца ў Лёндане і квіток на тутэйшую падземку з датай 25 сакавіка 98 -го году набыты ў дзень 80-х угодкаў БНР становіцца рэліквіяй ужо ў маёй кішэні. ангельскіх арганізацыях калі гаворка ішла пра беларусь даводзілася развітвацца з сваімі прыжывальнымі адчуваннямі роднасці і вяртацца не тое што ў рэальнасць а ў гіперрэальнасць тут сапраўды ніхто нічога толкам не ведае пра беларусь і можна пачуць самыя неверагодныя гіпотэзы за круглым сталом у BBC абгаворваліся магчымасці адкрыцця беларускай службы гэтай радыёстанцыі ангельский кіраўнік заўважыў что мабыць найлепей каб такая служба вяшчала по расейску кубка беларускіх падарожнікаў за пазіцыйна парламенту тринадцатого склікання на чале са спікером жыва падтрымала такую ідэю подумалася что ангельскія таварышы нядрэнна ведаюць моўную сітуацыю ў беларусі не іначай з папярэдніх сустрэчаў з беларускімі апазіцыянерамі Пінцук вячорка заўважыў, што расійская мова тут як мінімум зашкодзіць BBC ў ягонай радыйнай палітыцы. Слухач, які прызвычаіўся ў кароткахвалявым шумавінні знаходзіць беларускую свабоду або радыё Ватыкан паводле моўнага сігналу, проста не вылучыць рускамоўную беларускую службу BBC сярод расійскіх галасоў. Усе мусілі пагадзіцца з такой нечаканай дасведчанасцю прысутнага суразмоўцы. спрабуючы сёння ў думках ад'ехаць назад у ангельскую сталіцу я згадваю адно можа быць самае істотнае назіранне я нават магу сказаць што гэтым разам адчуў што такое захад што прымушае гаварыць пра яго і не вяртацца з яго маіх землякоў усе вонкавыя параўнанні дабрабыт і бытавая ўладкаванасць справы ўрэшце дзясятыя галоўнае як правіла не называецца бо гучала выклікам шматпакутнай бацькаўшчыне я блукаў па лёндане заходзіў у пабы і крамы і чагосьці там не знаходзіў чагосьці ненамацвальнага і ўрэшце я зразумеў там няма нянавісці такой звыклай і ўсеагульнай і беспрычыннай абавязковай незаўважнай якая нібы працяла нашу плоці кроўку звычайна ў такіх развагах баішся заходзіць далёка каб не будзіць ліха каб не назваць тое чаго не павінна быць і што магло б адно ад тваіх развагаў матэрыялізавацца словом каб не сурочыць але гэтым разам я дазволіў сабе паразважаць нянавісць я шукаў нейкага іншага слова але гэта менавіта нянавісць яна падспудная падсардэчная ножка з якой мы жывем як з глыбока схаваную пухлінай менавіта яна ўсеагульная і галоўная прычына крыўды бед нашага грамадскага бытнавання у аснове якога ляжыць патрэба зашчыміць бліжняга свайго дробная сацыяльна бытавая нянавісць ляжыць у падмурку нерэлігійнасці беларусаў бо рэлігійнасць мусіла б грунтавацца на любові урэшце менавіта нянавісць рухала электаратам які абраў на пасаду першага прэзідэнта такога чалавека гэта была нянавісць да суверэнітэту да начальніка кебіча да суседа урэшце да сябе кажуць нянавісць другі бок любові магчыма толькі наш медаль яшчэ не паварочваўся тым бокам Далі Бог мне ніколі б не захацелася пра гэта казаць, я можа першы кінуўся б пераконваць заезджа назіральніка ў адваротным, але яна нянавісць тое, што мы імкнемся неяк ігнараваць, на чым імкнемся не засяроджваць увагу, што імкнемся лічыць за выпадковасць, але як інакш мне растлумачыць, што такое лёнтан калі на маю думку менавіта ў тым яго першае галоўнае адрозненне ад нашага менску што там яе няма і што мой душэўны камфорт дыскамфорт там увесь час парушаўся я недахопу для паўнаты жыцця мне адчувальна не ставала яе зрэшты праўда зусім не абавязкова мусіць прыносіць радасць магчыма неусвядомленая бытавая нянавісць у нас ёсць а ў іх няма з за таго што ў іх даўно не было войнаў і ніколі не было калектывізацыі толькі і прычыны мяне сёння не надта цікавіць Урэшце нянавісць это і ёсць самая галоўная прычына таго, што наш чалавек прызнае абсалютныя перавагі заходняга ладу жыцця, але пры гэтым усімі сіламі трымаецца за савок, за калгасы, за савецкую атрыбутыку, за рынкавы сацыялізм з праваслаўным атэізмам. Каго ён у гэтым выпадку ненавідзець, думаю, тлумачыць не трэба. Thank you. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтары вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты наша Нева Сергій Дубавец. Прадюсар у празе Сергій Шупа. У перадачы гучала музыка лёнданскага кампазітара Джона Лорда. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду 18.00.